Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Խոլատակի նորընտիր համայնքապետ Գեգամ Հայրապետյանը պատմում է առաջկա ծրագրերի մասին։ Վերարտադրության կառավարումը կատնային տնտեսության արդյունավետության հիմքն է։ Գերամ Հայրապետյանը ծննդով Մարտակերտի շրջանի Խոլատակ գյուղից է։ Ավարտելով միջնակարգ դպրոցը, ցանոթ բարեկամների առաջարկով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մի քանի տարի ապրելով օտար ափերում, հասկացել է, որ իսկական երջանկությունը պետք է փնտրել հայրենի բնորանում։ Թերևս հենց սա է ամենահիմնական պատճառը, որ երբ ես նրան խնդրեցի պատմել իր մասին, ասաց, որ կյանքն ու կենսագրությունը նոր են սկսվում հայրենի եզերքից, հարազատ օջախից։ Նորընտիր համայնքապետը անկեղծորեն խոստովանում է, որ չի սիրում դեռ ճիրականացված ծրագրերի մասին խոսելը, սակայն հավատում է, որ միացյալ ուժերով կարելի է շենացնել գյուղը։ Գեղամ գիտեմ, որ նոր եք ընտրվել Արցախի հանրային ռադիոյի գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը շնորհավորում է ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ըստ այդմ սա մեր առաջին ծանոթությունն է, կխնդրեի դուք պատմեիք ձեր մասին։ Ես ամուսնացած շում ներկայդրությամբ նշանվածում եւ ես մոտ 2-3 ամիսներ կամուսնանամ։ Ուղղակի ունեմ նպատակ ապրել գյուղում, ես գյուղը շատ եմ սիրում։ Ծնվել եմ 1978 թվականի հոկտեմբերի 30-ին, սկզբնական կուրսությունը Դուբրոտ միջին ավարտել եմ Խոլատակ համայնքում, դրանից հետո ընդունվում եմ պետական համալսարան, ես ստացիոնար ավարտել եմ հողաշինարարություն եւ հողային կադաստր բաժինը։ Պետպատվերով ես բարձրությունություն եմ տուալ ընդունվում, իլ պետպատվերով ավարտալ։ Ինչ է նշանակում պետպատվերով սովորելը, ինչ առավելություն ունի Երկու ձեկա պետպատվեր, օրինակ մինեկա համայնքի դպրոցի տրամադրումը ու հնամոս, բայց ես պետական քննությունների ժամանակ առաջի կուրսի համար լի ընդունվել ու քննությունի։ Բարձր բալերում վերցրալ դրա համար ընկել եմ ավտոմատ հետո ատվերբաժնում։ Ինչ էիք աշխատում միջև համանքապետ ընտրվելը։ Միջև համանքապետը չեմ աշխատել, եղել եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում մի որոշ ժամանակ, այնուհետև վերադարձել եմ տոնցել է գյուղի գործերով մեր տանը մեր տոնցուց օգնել մի կտոր հաց աշխատել։ Ինչպես ծնվեց միտքը, երբ առաջադրեցիք ձեր տեխնատությունը առանձնակի բան չկա, շատ սիրել եմ մեր շենը, ես ուզում եմ մեր շենում մնամ։ Ուղղակի մնալու համար մարդուն պետք է նորմալ параганы. Нумо параганыта пата глобала նո ամենան դեպս կա աշխատանքներ, որոնք ես օրինակ ջահելինի լավ, ես փորձում ստարածինի ինչու մի պեն, ինչու մի լավ վիճակի Միքայել առաջ գնանք։ Սրագիր առաջարկեցիք կոլատակցիներին, ովքեր 5 գյուղապետին չընտրեցին, ձեզ ընտրեցին։ Կոլատակի նախընտրական մեր քարոզարշաների ժամանակ բոլորս միասին հավաքել ենք ժողովի կարգով կազմակերպել ենք ու ծրագրի ժամանակ ես ներկայացրել եմ մեր ընդհանուր գյուղի վիճակը։ Հիմնականում ներկայացրել եմ գյուղամիջան ճանապարհների վիճակը, որոնք ես ասել եմ կար ժամանակում չեմ սիրում խոստանալ, բայց ամենայն դեպս աշխատելու կարգի բերիմ, գերեզմանոցի վիճակն ու բաստողի վիճակում է նպատակ ունենք ցանկապատենք, մի հատ լավ դարպաս դինենք, կարգավորենք սրբավարյա բոլորի համար լավ ունին։ Նոման աշխատանքները հիմնական խնդրումը ներկայդրության օրինակապվածա տեխնիկայի հետ ճիշտ է օրինակ վեշմիլձևի паддержка չկա, բայց ասեմ, եթե ուրիշ տարբերակինի մեջ մի տարվա կտրվածքով ես թեկուզիմ ուժերով ես դա առնեմ։ Մեկ հատ ուժերա դուք Ես ներկայադրությամբ չունեմ, բայց մի տարվա կտրվածքով ես տակարեմ ստեղծեմ։ Ինչպես։ Մենակ ամասունը ունեմ, բարեկամություն կա օգնելով, թեկուզ համագյուղացիներ ես խնդրելով մեկից օրինակ 50 հազարը թե 100 հազարը ես կարքի անեմ ու չոր ժամանակ ասեմ, ես ժամանակում փակում եմ իրեն։ Ինչքան ժամանակ է որ աշխատում եք։ Դեկտեմբերի 19-ից էլի։ Այսինքն նոր եք դերակատարվել։ հա, Որն է ձեր առաջին ամենա, այսպես ասած, հրատապ հարցը, որ ցանկանում եք լուծել, բացի ձեր նշվածներից։ Լոխը համարը հարատապը կարելի է ունակ հերթականությամբ։ Այսինքն հարցերը շատ են ու պետք է բոլորը ամենաառաջնային հերթագրեք ձեր համագյուղացիների հետ։ որը կարելի է օրինակ երկու օր մի շաբաթ հատի 10 օր հետ կամ առաջ տալի, այս կարքիլնող առաջնային խնդիրներ։ Գիգամ, քանի բնակիչ ունեք։ Գյուղը վրա շատ կան գրանցված, բայց հիմնական դրսում Ռուսաստան, Հայաստան, Ստեփանակերտ, այս մեկ։ Քանի հոգի են։ 240 թե 243 հոգի։ Դպրոցի մասին։ Դպրոցն էլ 12-ամյա դպրոց է, ճիշտ աշակերտների քանակը այդքան էլ շատ չի։ Ինչքան են։ 38 կամ 38 հոգին։ Փառք Աստծո, այս նորակառուցումները ախ որ բնակչությունը շատանա, այս տոմատատրը այդ մեկտեղ կշատանա նաև դպրոցի աշակերտների քանակը, որը շատ ողջունելի է հաճելի։ Նորակառուցները ով է կառուցում։ Մեր շատ սիրելի ու հարգելի բարերա Հակմաղաքելյանի միջոցներով ակատարում այդքանը երևի մինչե փետրվար կամ փետրվարի վերջ կավարտին կհասցնելու կբաժանելու։ Քանի տուն են կառուցում։ Ծրագրով եղել է 50, բայց ներկա դրությամբ 22-ով վերջանում ավարտին կառուցումը։ 28-ն էլ երևի հաջորդ տարի նայած։ Դուք Մաղաքելյանի հետ հանդիպել եք, ծրագրեր եք մշակել, թե դեռ վաղ է։ Մաղաքելյանի հետ ես չեմ հանդիպել, քանի որ հանդիպելու համար Հնդկաստան զբանել ես չեմ կարող այդ համ հիմա Ռուսաստան կամ նոմա հասկացողությունը, երբ ինքը հաճախի գյուղ անպայման կհանդիպենք Միջև ընտրվելը եւ արդեն որ ընտրվել եք, ձեր ներաշխարում ինչ փոփոխություններ են կատարվել։ Աշխարհում առաջին փոփոխությունը գիտես որն է։ Նա է որ կար ժամանակ ու մանավանդ կապված այդ բայերի հետ ես մեր ժողովրդին ավելի լավ ճանաչեցի, Փոփոխությունը ես կասեմ, որ բացասական չի, որովհետև ամենայն դեպս աշխարհում ամեն մի մարդ տարբերելու իր բնավորության մտածելակերպը։ Դրա համար ես դրա փորձում դրանից վերցնում ամենադրական ու նկատի ունեմ մեր գյուղի բնակիչներին, որ เป զի սխալակ օգնեն քյուրան հոգեպես թե ձեր մեկնելու որ Իսկ տարից բնակիչներ շատ կան։ Տարից բնակիչներ ճիշտ ասած կան նախատեսանքներս ձմեռվա ընթացքում լետոսնակարինք ինչ որ թե 1-ի մի մետր փաթեա թե 2 մետր փաթեալի փորձենք օգնել մանավանդ նմր զոհված ազատամարտիկների ծնողներին առաջնայինից մեկը տայ մեզ հաշիվալը ու փորձել ենք սա մի քանի օրվա մեջին նոյեմբերյան սա այդ եղանակն է մի քիչ բացվի այդ փորձերը անենք որպես ինքն ինչ որ բան օգտակար Եվ ինչպես կցանկանայիք որ ավարտեինք մեր հանդիպումը գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ունկնդիրներին ինչ կմաղթեիք հա։ նորընտիր գյուղապետներին երիտասարդ գյուղապետներին վարչապետներին, ով Ռուսաստաններից հայրենիք է վերադարձել եւ իրենց տան լույսն է վառում։ Նախարարինը բոլորին շնորհակալություն կհայտնեմ։ Անկախ ամենիչից մարդուրան ճանապարհը ինքն է ընտրում։ Ու այդ ճանապարհի մեջ դժվարությունը խոչընդոտներ շատ են լինում, թե գյուղապետա, թե S1-1 դա ներկայությամբ կաճեն։ Բոլորին ես ցանկամ նախարարինը առողջություն, հաջողություն եւ այս երկրի նախագահությունը որպեսզի բոլորը կարեն իրենց արածը ավարտին հասցնել։ Իսկ ովքեր օտարափերում են ապրում, տուն կան ես չեմ կարող ասեմ, որովհետեւ մարդու սեփական կարծիքն է, եթե գտնեի կգա, եթե չգտնեն։ Կարելի է ելա ինչ որ ձևով փորձած զրուցած լավը էսա կամ լավը ինչին, ուժը մարդու մտածելակերպն Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գոական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջանի Կոլատակի նորընտիր համայնքապետ Գեգամ Հայրապետյանն էր։ Եթերում գողական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում Տիգրան Գաբրելյանի եւ Զարուհի Անդրեասյանի վերարտադրության կառավարումը ձեռնարկից մի հատված։ Վերարտադրության կառավարումը թվով առաջին հրատարակված ձեռնարկն է։ Սույն ձեռնակի նպատակն է տրամադրել կառավարման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն։ Ամբողջ աշխարհում կարևորվում է կատնատու տավարի կառավարումը, որ เป զի լիարժեք դրսևորվի կենթանիների գենետիկական ներուժը։ Հնարավոր չէ մեկ գրքույկի մեջ ներառել կատնատու տավարաբուծության նման բազմազան եւ բարդ ոլորտի բոլոր խնդիրները։ Հնարավոր չէ նաեւ, որ կատնային տնտեսության բնագավառի հետ առնչություն ունեցող բոլոր մարդիկ մտիկ համաձայնեն հրատարակված նյութի բոլոր դրույթների հետ։ Ինչևէ, կարծում ենք, որ սույն ձեռնարկը եւ նույն թեմային առնչվող այլ ձեռնարկն էլ կօգնեն ֆերմերներին խորացնել վերարտադրության կառավարման վերաբերյալ գիտելիքները, դրանով իսկ նպաստելով առողջ եւ բարձր մթերատվություն ունեցող նախրի ձևավորումը։ Վերարտադրությունը մեծ ազդեցություն ունի կատնային տնտեսության արդյունավետության վրա, իսկ նախրի վերարտադրության վրա մեծ ազդեցություն ունի կառավարումը։ Դա նշանակում է, որ կատնային տնտեսություն ունեցող ֆերմերը կամ նախրի կառավարիչը շատ կարևոր դեր է խաղում վերարտադրության վերահսկման գործում։ Վերարտադրության տեսանկյունից հնարավորինս բարձր արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ կառավարման պատշաճ կարողություններ։ Վերարտադրության կառավարման որակը որոշելու ցուցանիշ ինչը պետք է ներառի վերարտադրության բոլոր կարևոր առանձնահատկությունները։ Սունձերնարկում որպես ցուցանիշ է ընդունվում միջցնային ժամանակահատվածը, Միջծնային ժամանակահատվածը երկու ցիների միջև ընկած ժամանակահատվածն է։ Վերարտադրության կարևոր ասպեկտները, ինչպիսիք են հղիության տոկոսն առաջնային սերմնավորումից հետո, նախքան հղիանալը, կատարած սերմնավորումների քանակը, ծնից միջև հաջորդ հղիությունն ընկած ժամանակահատվածը, բոլորն էլ իրենց ազդեցությունն ունեն միջծնային ժամանակահատվածի վրա։ Միջծնային ժամանակահատվածը ինքնին բավարար չէ հասկանալու համար, թե նախրի վերարտադրության կառավարման որ ոլորտը բարելավման կարիք ունի։ Սունջերն արկում մանրամասն կանդրադառնակ ոչ օպտիմալ միջծնային աճարներին։ Կատնատուն նախրի շահութաբերության առումով վերարտադրության պատշաճ կառավարման կարևորության գիտակցումը անշուշտ շատ հետաքրքիր է դարձնում։ Նախրի վերարտադրության կառավարման բնակավարում ցանկացած բնակավարում մեկ քայլ առաջ է տանում ավելի կայուն ու շահութաբեր է դարձնում կատնային տնտեսությունը։ Վերարտադրության պատշաճ կառավարման հետևանքով բարելավում են նախրի տնտեսական արդյունքները երկու ուղությամբ։ Ավելանում է կովերի կյանքի կատնատու ժամանակահատվածը, ինչպես նաև տարեկան ծնող խորթերի քանակը։ Մեծաքանակ խորթեր ունենալու առավելությունն այն է, որ նախրում ավելանում է սելեկցիայի հնարավորությունը, ինչպես նաև հնարավոր է լինում ավելացնել եկամուտը խորթերը կամ երինջները վաճառելու միջոցով։ Նախրի վերարտադրության արդյունքները բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր տարբերակները օպտիմալ արդյունքի հասնելու համար։ Դա իր մեջ կարող է ներառել կառավարման կան զանազան գործոններ, որոնք բոլորն էլ փոխկապակցված են։ Բարեկամներ ավարտվեց գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։